თავი 16 და როცა გავიდა შაბათი მარიამ მაგდალელმა მარიამ იაკობისამ და სალომე მიყიდეს ნელსაცხებელი რათა მისულიყვნენ და ეცხოთ მისთვის კვირის პირველ დღეს დილა ადრიან მზის ამოსვლისას მივიდნენ სამარხთან და ერთმანეთს ეუბნებოდნენ ვინ გადმოგვიგორებს ლოდს სამარხის კარიდანო მაგრამ დაინახეს რომ ლოდი გადაგორებულია ხოლო ის ძალიან დიდი იყო შევიდნენ სამარხში და იხილეს მარჯვნივ მჯდომარე ჭაბუკი თეთრი სამოსით მოსილი და შეკთნენ ხოლო მან უთხრა ნუ შეკთებით თქვენ ეძებთ ჯვარცმული ესო ნაზარეველს ახსდგა აქ აღარ არის აი ამ ადგილას ესვენა იგი მაშ წადით უთხარით მის მოწაფეებს და პეტრეს წინ წაგიძღვებათ გალილეისკენ და იქ იხილავთ როგორც გაუწყათ თქვენ გამოვიდნენ და სირბილით გაშორდნენ საფლავს цахцахს და ძწოლას მოეცვა ისინი და არავისთვის არა უთქვამთ რა რადგან ეშინოდათ ხოლო კვირის პირველ დღეს დილა ადრიანა დაღმდგარი ესო პირველად ეჩვენა მარიამ მაგდალელს რომლისგანაც გაეძევებინა შვიდი ეშმაგი ისიც წავიდა და აუწყა მასთან მყოფთ რომელნიც ტიროდნენ და მოთქვამდნენ მათ კი თუმცა გაიგეს რომ ცოცხალია და მან იხილა იგი არ ირწმუნეს ამის შემდეგ სხვა სახით ეჩვენა ორმათგანს სოფელში რომ მიდიოდნენ ხოლო ისინი დაბრუნდნენ და აუწყეს დანარჩენთ მაგრამ არც მათ ერწმუნენ და ბოლოს ეჩვენა თვით ინახად მსხდომ თერთმეტს და დახმო მათი ურწმუნოება და გულქვაობა რადგან არ ერწმუნენ არავის ვინც აღმდგარი იხილა იგი და უთხრა მათ წადით მოიარეთ მთელი ქვეყანა და უქადაგეთ სახარება ყველა ქმნილებას ვინც იწამებს და ნათელს იღებს, ცხონდება, ვინც არა და განიკითხება. ხოლო მორწმუნეთაგან განუყრელნი იქნებიან ეს სასწაულნი. ჩემი სახელით განდევნიან ეშმაკთ და ახალენებზე იმეთყველებენ. აიყვანენ გველებს და თუ სასიკვდილოს დალევენ რასმე, არავნებს მათ. ხელს დაადებენ სნეულთ და განიკურნებიან ისინი. ასე, მათთან საუბრის შემდეგ ამაღლდა უფალი ზეცად და დაჯდა ღმრთის მარჯვნივ. ხოლო ისინი წავიდნენ და ხადაგებდნენ ყველგან უფლის შეწევნით, რომელიც განამტკიცებდა სიტყვას მათი თანმხლების სასწაულებით. ამინ.